Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 20, 1972 Sa bisa ng kautusan ni Pope Paul VI, naitatag bilang pangsampung archidiocesis at ecclesiastical province ang Diocese of Lipa na pinamunuan ni Bishop Alejandro Olalia. Mula noon, Itinuring na itong Archdiocese of Lipa. Kasabay naman ang pag-angat ng katayuan ng simbahan, tumaas din ang katungkulan ni Bishop Olalia sa pagiging arsobispo. Matapos ang pamumuno ng obispo noong 1973, sinundan pa ito ng panunungkulan na Archbishop Ricardo Cardinal Vidal, Archbishop Mariano Garces, Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales, at ngayon ni Archbishop Ramon Argelies. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.